Ara entzuleak eh, gaurkoan eh, beraz e, eh, rugbi sola sariko gira, baiona eta miagitzaren aktualitatea jogatuko dugu, eta surfaz ere hariko gira, orduan errugbia aipatzeko gurekin ditugu jadanik useiako bizaleak, baiona eta miagitzeko zaleak, baionaren zalea dugu Pol Mendiburu, atxaldeon, Pol? Atxaldeon? Eta barkatu miagitzaren zalea, san pagasua, atxaldeon? Atxaldeon Ara, hauek ere, mikroak uh, ukanen ditugularik. Asko zobe, uh, eh, istante zerfai bat dugu, baina ez horreino zenta ander iturbide ez da horreino eldua, baina istante gurekin izanen da, eta menturaz berekin uh, eh, egin ditugu lehen solasak, bera egin artean ala ere, ebe hu bihaz mintzatko gira pixka bat. Egu bizolaz beraz eh, hasteko Ander gin eh, artean, baina, ara, badut, eh, ara, ze gauzak, Ander, jadanik hemen etorri da, beraz, Ander sartzen altzira, agurtzen dituzu san eta pol, biztan dena, jartzen altzira, eta mm, Ander, berdin, be, zireno, zurekin hasiko gira, atxaldon, Ander? Atxaldeon. Justu luzira behar delaik, eh? Bai. <laughs> Nola, nola diren, eh? Egan azunen beranta piskabatuko nien zilua, baina fitein duzu angelutik, usaritzera. Ander, bon, haipatu eh, dugu, eh? San eta polekin rugby haipatuko dugu, bigarren partean, baina lenik zerfa aipatuko dugu zurekin. Eh, lenik, eh, zakit, aurkezpen txiki bat egiten alduzun, zure burua, Ander, jakiteko eh, nungoa ziren, nor ziren, zer egiten duzun? Ados. Uh, eh, goita mala urte ditut, angeluko anaiz, eta zerfa hasi naiz eh, bost urterekin. Uh, izan naiz uh, uh, Frantziako Federazioko epailea eta beti naiz. Eta ere izan naiz epaile profesionala, uh, eraz ASP hor elkartearekin da asoziazio surfer profesional eta euh, hori bost urtaz, beraz eh, zeharkatu dut uh, Europa initz eta munduan ere eh, ari ari zanaiz lan egiten uh, surf txapelketan. Hala, norbetek surfa zautzen mani madu hori handerri da. <laughs> ez badira, beste batzu, baina hor uh, gutxi gira. Bai, bai, zenta, bai, iparaldean. Bai, dugu, eh? Surf, surfatzen duzu? Bai, bai. Kompetizioan? Uh, eh, ez, uh, eh, gutxi, az. batzutan. Aixi aldean gehiago. Hori da. Aixi Bon, zure guri dia da, zurekin uh, be surfa ipatzea, ez hainbeste aixi aldiako surfa, baina gehiago goimaila do kompetizioa. Uh, lehenik, Ander, no, surfa mundua nola antolatu da instituzio aldetik, federakuntza eta bar? Ebe da beste eh, kirolak bezala, eh, beraz bada um, Frantziako mailan eh, eta Espainiako mailan badira federazioak. Uh, Beriz bada Espainian bada Euskal Herriko Zer Federazioa, beraz ez da um, onartua federazioko munduan, Nasio Arteko federa ez? Ez, hori da. Baina eh, biziki indartxoa dira, zer flaria iniz baituzte, eh, sponsor politak, xariak eh, ere, eta hor tik ateratzen dira zer bikainak? Eta hori, Euskaldunak. Hori uh, nun kokatu dira bakerrik, bai, uh, Euskal Herri Ertuntelarik, me bakerrik Euskadi da, eh, bakerrik hiru Bai, bai eh, saiatzen dira, be pixka bat iparaldearekin ere lapordi uh, uh, lan egiten, baina bon, ez, ez da errexa, uh, bakerrik etapa bat antolatzen dute, uh, biarritz maidera rostegiko txapelketan, or, uh, urtean, eta sartzen da, haien uh, zirkuiteko uh, eh, xalkapenetan. Ados, justuki eh, ondoko galera zen, ze hageman maden justuki, be Euskadiko zerflari horiekin eta hemengo Ipar Euskadiko zerflarien artean? Ebe... <laughs> Ez da erresa. Ez da erresa, ez, da bat ere? baina, baina, zeren uh, historikoki uh, izan dira ere, uh, eta eba dira uh, iparaldean uh, zerflariak, zerflari uh, euskaldun honak, eta naturalki be izan dira uh, arremanak duela goita marurte, orai uh, edo, edo gehiago, eta um, zailtasuna da, uh, be uh, guk ez dugula iparaldean ebe... Eh, Euskal Federaziorik edo Euskal eh, Elkartelik, beraz, eh, Nolak... bada izkuntza, jadanik, ongi ulertzeko eta eta um, hala guti kurutzatzen uh, dira azkenean surflariak hemen uh, ipar no, no, nola da bada komite bat nola antolatua da bai bada komite 64 uh, surf eta hoiek kudatzen dute beraz uh, be, miarritzetik angelutik uh, endaiara uh, haiek entrenamenduak egiten dituzte uh, kolegioetan eta baita ere txapelketak antolatzen hemen uh, lapordina eta ez da ongi pasatzen eduriz komite 64 elkat eta Euskaldiko Federakuntza eh, horien e, artean? Ba, ez da arremana initz eren, hori da. Ez da ba, interesik? Ezkuntzaren, be, Egoaldekoak nahi, nahi lukete hori bai. indartu, baina iparaldekoak ez dute indar berezirik egiten, erraiten dute espainiolak direla, eta... Ba, hortan <laughs> gira biskat, baina justu sartu da uh, txomin zorraitz uh, uh, emengo angeluko ere uh, zerflarion bat, uh, hortan, uh, beraz, uh, espedu dut berak... Uh, Gauztak aldatzuko dituela. Uh, <laughs> uh, bai, Piskabat. Sean hm. eta Paul, zerfa? Ba ikusten, <laughs> ondartzen giderarik. Ikusten urrundik, eh? <laughs> urrundik, ez, ez, bai. ez duzu ezagutzen, ez duzu maite, ez duzu gustukoa. Ez, fen, bon, eh, bajanik aldeko gira, Gira. Ba, eh, bon, ez gira hortan, eh, ez dugu idurik, hortan, hmm. bon. barnek aldeko, bai, gure bu, efean eburen azteko behar, bai, gehiago kostaldeko kirola da, bai. Horitzen, ontsutuki handerrekin nahi nuen aipatu, surfaz, zinez kostaldeko kirola da? Uh, az, az, az, irekia da, noski, baina egia euh, be praktikatzeko, berda, onduan euh, bizi hori xor da laguntzen du. Baina zergatik ez, euh, klub bat sortu uh, barnekaldean, eta uh, joan, eta dinak egin zergatik ez, asmatzen alko bitzateke. Ondoko galdera, handek da, pixka bat, lotua da, Erraiten da, Euskara, Euskara, eh, eta Euskarak egin, egin ditu indarrak, uh, siaskak egin ditu indarrak, eh, Euskara bizko bat urbiltzeko uh, kirolo horietara. Uh, Zerfak esatu da Euskararekin? Ah, ez bat ere. <laughs> Baina egia dira surfa jadanik pixka bat inglesa da. Beraz, hainitz uh, hitz badira inglesaz, Eta eh, gainera uh, ebe, um, eh, surflariak erabiltzen dute hainitzetan uh, bon, frantsesa uh, nola guti uh, giren uh, ez da, ez da um, biziki entzuten hainitz uh, entzuten baina uh, badira uh, hortik uh, Et, ba, doni loitzunen, bada Arta Surf Club ere, batzu badira, e, eh, bidartan ere, angelun ere, miarritzen ere. Angelun bada zura nahiak berak zer eh, zerf eskola bat badu, euskaraz e, da? Mm, mm, bai, noski, e, lan egiten du e, joztuki e, e, eta... Gero badak liseguna, Hori da, gliseguna beraz hor, eh, zinez da, pixka bat, eh, eh, Euskara urbiltzeko kostaldean erabiliz, ebe lehrak jokoak, beraz zerfa barne, eta mm, justu guk sortu dugu um, lapurdi zerf elkartea hori uh, txapelketa bat antolatzeko, uh, pixka bat uh, txapelketa berezi bat, sartzen ditugu erriko jokoak, beraz bada sokatira, uh, surf taldeka ere, beraz, eh, laueko eh, taldeko uh, lehiaketa da. Beraz, hasten gira surfarekin, gero uh, sokatira, azkenan bukatzen dugu uh, txapelen botaketa. Euskaraz? Uh, dena euskaraz, entxeatzen gira, beraz, uh, dira um, euskale izen bat uh, maitea, beraz, bon, Kutik, emintzatzen dute, beraz, eh, iztegiak emaiten ditugu, intzatzen gira hori eh, bultzatzea. Bederen, zerflari eh, horiek, be, itz batzu Euskaraz jakitea, hori da gure helburua. Zenta, glizegunaren helburua da pixka bat, ara, siaskak antolatzen baitu, eh? pixka bat ikastolako, ikastola munduko jendea zerfari horbiltzea, zuek berdin da zerfeko jendea Euskarari horbiltzea? Bai, bai, zinez hori da, bai. Zeran, eh, ere zarflariak erraiten dute, bai, angelutik heldu naiz, edo miarritzetik euskalduna naiz, eta azkenan eh, eh, ez dakite eta entzun dute pixka bat, eta bo, da manera bat irriteko ere, arazo ikasteko <laughs> euskaraz, eta, eta hortik hasten dira, eta bo, batzuek ere hasi dira euskara ikasten, lagun batzu, eta bon, hala. Nostako entzinatzen da. Entzinatzen, entzatzen gira bai. <laughs> Xan eta Paul, uh, eh, justuki barnek kal, gehiago barnek aldetik nahiz ez tiresten ere beste puntan. Eh, bada beti uh, eh, surflari itxura? Piskabat... bat... Uh, uh, jokolariek baute itxura hori. <laughs> Aipatuko doaz, me bata, bada, bai... Ara, blonda, uh, pixka bat um, trufa gisa ere baliatzen dena, anitz zerf txura badea hori oino? Ez hain beste ez dut uste, eh? zenta bahanik aldean ere batzuek luk hori badute, fedenek ez da, ez da gehiago hori uste ez, eh? Zan ez? Ez ez dut uste, ba, aski naturala da, ba. e, iduri zentzaitalere, e, iduri biziki hona dila, e, Eh, naturalekin, eh, naturalekin eta lotua uh, da bai, bai. molde bat ere ikusten da horren gilean. betzi, ba, betzi badira bagnek kalde eta kostaldean artean biztaldean ari dira desagertzen emekin eki baina usu kostaldekoak barnekaldekoak, kaldekoak usute denak baserritakak bezala eta barnekaldekoak, kaldekoak kostaldekoak denak zerforrak bezala bai. Dora karikatura hori karikatura hondia da. <laughs> Ba, en ustez ba. Bai, bai. Bon, segi dezagun mm. zurekin, eh, gehiago kompetizioa ipatuko dugu orain, eh, adibidez, eh, nola antolatuak dira kompetizioak? kaskik, pixka bat pilota, gisa, pixka bat komplikatua da, eh, lehenik profesionalenak eta amatorrenak, badira selkapenak nola da? Bai, badira bi zirkuito, uh, be dira... Profesionaletan alitzira hor? Ez, Amateur Amatorretan, eh, bai. be, eta profesionalak, beraz, bi zirkuito. Beraz, uh, da federazio eh, federazioko hori gune ortean uh, sartzena. Beraz, badira, Lenik tokiko txapelketak, gero departamentuko txapelketak, akitaniako txapelketak, eta gero bukatzen da uh, nazio, nazional, frantziako nazional txapelketetik. Beste kiloretan. Beste besala, bezala. eta gero, Mm, parean ere eh, badira mm, txapelketa profesionalak, Um, justu ante, antolatuak ASP elkartearekin eta badira bada ASP Europa beraz hor uh, jadanik gazteek ere uh, eh, iten ituzte profesional txapelketak uh, ASP elkarte hori zer da, nazioarteko federakuntza bat bezala? Da, uh, bai, hori da Hori da, surflari profesionalak, da, surflari profesionalaren elkartea. Beraz, jadanik uh, gazteak ere intsatzen dira hortan, eh, beraz, badi asari eh, obeagoak irabazteko, eta uh, epaileak ere profesionalagoak dira, dena mm. ongi egina da, ba, Eta gero ASP hortan ere badira sailkapen desberdinak, ez? Gustuko amasio berenetan direna, gero jausten aldira. Eh? Bai, beraz eh, bada justuki begazteekin da pro junior hori uh, eta gero hor neortzen dira be, mm, Europako uh, beste gazteekin, eh, hor uh, ikusten dute aprofisioan segitzen aldutenet, eh, eta hor hasten dira zirkuito mundiala egiten, um, zeren Europako Open zirkuitoa desegartu da. Beraz dite dituzte, uh, beraz mundu antzeak uh, txapelketak hori kalifikatzeko ebe helen mailan uh, or, Kelly eta Mick Fanning eta beste zerflaria eren... Uh, ah, argitzeko, eh, profesionaletan bai. bada lehen maila, Am, bai. Oberenak, zonbat surfelari bat dira? Dira, ogoita mabi. Eta nola deitzen da? Um... Be, ba, da, uh, World Tour. Uh... Ados, ez du... Uh... Eh, WCT deitzen da. WCT. Uh, ah. World Tour Championship. Ama, amabi dira. Gero bada bigarren maila bat? Ogoita mabi dira. Ogoita mabi, bakatu. Bai. Gero bada bigarren maila bat? Bai, da, uh, deitzen da World Qualifying Series. Da, uh, behori ba, kalifikatzeko. Eta hor, uh, uh, badira bi mota ere, bada, uh, sei uh, um, izarrak uh, Prime, da beste voilà, xalkapen bat, eta hor bakarrik e, eun zarflare uberenak sartzen aldira. Ados, lehen mailan ogoita ma bioberenak, bigarra mailan eun... Eun, gero bat dira, uh, mm, ere hor uh, e, WQS hor xalkapenetan, e, uh, bat dira ere uh, lau izahakoak, bost izahakoak, beraz hor uh, beste zarflareak ere sartzen aldira. Irekiago dira. Euskaldunak... Eh, Badira, beraz, bigarren maila hortan, bai? Eh, bigarren bai, bai, eta lehen mailan ah, ere, bera, badugu haritzaran ah, bai. beraz, uh, urte bat, uh, bi urte hor uh, idatzia zen bere izinarekin hor uh, interneten uh, ikusten zelarik uh, hori, EUK, e eta horrei aldatu dute es, eh, dute, ah, bai? beraz, <laughs> <laughs> Bezakit ba, bat ere, aldatu dute, hala... Ah, Aritzara moru ustut orain bere lekua defenditzen duela Brasilen da, hor edo Hawaiian? Eh, da eh, joan Hawaii Portugalan zen eta... eta istante. Hori profesionalak, amaturak beraz egan duzu, lekuko gauzak, frantziako xapeldunak, gero Europako xapelketak ere eh, amaturretan? Bai ere badira, bada federazio bat ere eh, mundiala eta Europa. Ah, beraz munduko eh, xapelketak ere amaturretan? Bai ere, e, bai, egia, egia badela, IESA deitzen da, eta askotan uh, ego amerikan... Eh, egiten dituzte eh, haien txapelketak. Oren, hmm. Eh, beste galdera handek, nola egiten da profesionalitzaiteko? behar zu zerbait irabazi? Ez berda behar pagatu be esartzea hor eh, txapelketetan. Uh, eh, Aztean altzira be eh, tipiekin, zure olatz. hasten Aztean altzira nahi behuzu pagatuz zure federazioko xaria hori. Ni pagatzen dut nire eman dezagun, eh, badakitzu erfegiten, eman dezagun. <laughs> pagatzen dut nire lekua zoin txapelketetan, egan duzu? Dubleku ez hori tipietan bat, bi, iru lau eh, sartzen uh, altzira, bai... Eh, Zomat balio du? Pustakit... Uh, eh, berda... Utsikura bera Urteko, urteko hori... Uh, Bezak da, eun euro, mila euro edo... Da, boste eun euro, boste dut. Urte, urterako eta gero uh, txapelketa guziz, uh, da, eun euro urtik. Ados, eta pagatzen duzu eta beraz, ona balin Eh, eh, gero... Noiz, noiz zira profesionala, en fat? Hor nahi dugan Profesionala zira... Eh, pagatzen pa duzularik. Uh, pagatzen duzularik, ez. Eh, be, sponsorak pagatzen dutelarik be uh, munduko itzulia egiteko, uh, alde batetatik, eta irabazten duzularik zure bizia uh, zerfarekin. Hor profesionala zira. Ados, ez da statu, statuto uh, berezirik, ara, ni zerfer profesionala naiz, ni amatora naiz. Mm, Azazaz, gero uh, deklaratu behar dira? Ez dira, eh, ados. Beraz, eh, hor... Izan amateur edo profesional? Bai. Ados. Gazte bat, biziki ona dena, ama bost urtetan, ama si urtetan, badu eh, atxamaiten du erreski atxamaiten du eh, sponsor bat Hai. eta sponsorak du pagatzen WQS hortan bere hori da? Hola pasten da? Hori da, eta um, gero pagatu behar dira ere be, hor piaiako uh, fresak hainitz eh, balio dute, uh, taulak ere ere maiteko bizikario da uh, hotela denak sponsorak pagatzen du? Fan, denak sponsorak Antolatzaileak ez, eh? Antolatzaileak ez, antolatzaileak eh, pagatzen ditu berak xariak. Xariak. Beraz, eh, adibidez, uh, lehen mailako uh, irabazleak egun mila dolar irabazten ditu. Lehen mailako... Uh, Or, txapelketa guziz, eh? Txapelketa guziz, bai. egun mila dolar. Bai. Ah, bai, balio du alere, irabaztea. <laughs> e, hori da, lehen, lehen ogoita mabio horietan, eh? Bai, bai bai, lehen uh, am, milio dira, eh, beraz. Eh. bai? Bai, bai, bai, zinez, bai, bai. bada dirua. <laughs> Hor, Paul, eta xan, utxe egin duzue, eh, bai. egin hor futbola eta pilota edo nindak zer? <laughs> Ba, gero guti, biziki guti gira, eh, bai, Ha, <laughs> ah, bai, eta nahi nuen galdetu ere, nola adibidez, Lehen maila hortan, uh, oita amabio berenak dira, bat dira Eh, badira zirk, bada zirkuito bat, so, son bat... Uh, eh, badira amar etapa, mundu ala, antzar. Etapak, ala, etapak. Beraz, uh, eta gero, uh, be, uh, xailkapen bat bada, bi uh, emaitza txarrenak entzen dira, eta gero gelitzen dira, be, uh, Eh, ala gelditzen da. Be. Urte, urtea finitzen, amar etapa horien bukaeran, hartzen dira bi azkenak jausten dira? Ba, jausten dira, eta sortzi emaitza eh, gelditzen dira, eta gehitzen ditugu punduak, eta horrek emaiten du, ebe, zaf munduko txapelduna. Ados, baina, eh, igait, iganen direnak, WQZ-ek iganen direnak, bi dira ere? Ez, dira, um, ama sei. Beraz... Uh, <laughs> Galdu naiz. <laughs> Badira goitama ogoitama bi, eta ogoitama bitik amasei uh, eh, joiten dira. Ah, ados, ados, eta amasei gaitan. Bai, hori da. Ados, amak eta paren buruan amasei hausten dira. Bai. Eta lehen mailako zaflarek egi, ere egiten lute bigarren mailako zirkitua beriz kalifikatzeko. Bai, hori da berezitasuna. Ados. Zerfan, bai. Ados, bon, ikusi eh, aski, eh, aski mm. komplikatua da. Eh, nahi nuen galegin handek, ostion erantzuz, sponsorak, eh, zaguna dira, ze pixu bat dute zer munduan? Sponsorek? Bai. Zerflari bat entzat? Bai, eta zerfaren dako oroak? Uh, industri horrek? Bai. Ah, bai, bai, bezinez, be Euskal Herrian ere, hain eh, iz diende pegatzen tuzte, kukiluar, doni manilo itzunen, enpresa eh, polita da, eta eta hala, uh, eh, gerozta gehiago ere gazte, uh, gaztek uh, dute eta ikasten dute uh, eta ari da garatzen uh, Beraz, hor... licentziatu bada, adibidez, Euskal Herrian, zure ustaz? Puh, ustakit bat ere... Eh, gero, guti badi, biziki guti dira... Uh, eh, Kompetizua egiten dutena? duten? Ba, eta federakuntzan txartuak hainitz egiten dute uh, aixaldi bezala. Bai, eta ez dira kondatuak. Eta uh, klub privatuetan ere, huaina uh, zerfe eskolan, adibidez, nire nahiak hainitz ere uh, emengo tokiko uh, diendeak uh, baditu ere kurtsuetan ere, ez bakarrik turistat ba, bai, Ha, bai, urte guztian egiten da zerfa? Bai, noski, bai. Bai, neoprenoak biziki uh, onak dira orai eta ez da batere, batere hotza. Uh Nor dira Euskal Herriko zerbulario berenak? Aritzara muru egan duzu, mm. zara ustaga, bera uste dut? Bai, bai, bai. E, mutikoetan? Mutikoetan. Ondo, ondotik, aritzta gero, nor heldu da? Nor heldu da, um, Euskal Dunetan, odei, koiazo. Ondai koiazo. Um, ta gero, uh, badira initze, uh, gazteak. Uh, e, Iparaldekoak adibidez? Iparaldeak, bada handi endaiakoa. Uh, biziki hona da, eta bera profesiona da, orai, pagatu da zerfaiteko, eta berak sponsorak baitu eta uh, pentsatzen dute, bera be, lehen mailako zirkrituan uh, egun batez sartuko dela. Zer dindu? um, amazazpi urte, bera? Eta Euskara badaki. Bai. Guretako perla bat, eh? Atxe <laughs> dugu, bere kontaktu atxe dugu, eta segurazki gurekin izanen da, eh, egun batez eh, handikriak egan duzu, eh? Bai, espero dut. Bai. <laughs> Nesketan? Eta nesketan, eh, bada, anamogu, endaiakoa uh, biziki zerflari ona, polinado ere, noski, uh, ez daki euskara, baina endaiakoa da, mhm. eta mm lehen mailako zirketuen uh, eh, ala, segitzen du zerfatzen. Lehen mailan da, hori nore, bai, bai. hor zeltasunean, uste dut, bai. jau, da, elduen urteko? Mm, ez da baina, bon, ikusiko. Uh, ora, Lian Kuren ere anitza hitzen da? Lian Kuren ere da be Tom Kurenen uh, alaba, uh, <laughs> alaba uh, famatua eta berak bai, gaitasun uh, biziki honak baita sarfan eta baita ere musikan ere <laughs> baia, <laughs> bai. zi instrumento jotzen uh, <laughs> gitarra uste dut ah, eta badu betiz eusark betiz hori da bai eh, taldea Uh, eh, Diostu uh, eh, konzertuak egin ditu, kostaldean mm -hmm. Bera lehen mailan da? Ez? Ez, izana da, izana da. Izana da? me bai, bai. ah, maila biziki, uh, hobetu hainitz, uh, obetu da, hein, hor, motikoetan, oberenak egualdean dira, nesketan hemen lapur din, ez? Ja, ah, egia, egia. Egia. Zandako? Oh, ah, Pua, ez <laughs> Galdera biziki hona. Zer dira mementu untan badiren kompetizioak, Aste buruntan adibidez edo egun edo bihar? Uh, momentu ez da momentukaz, justu uh, eh, prantziako txapelketa bukatu dira, bai, oso goran, eh, gero uh, gero izan World Junior Portugalen, Beraz, euh, Portugal batek, euh, euh, portugues batek irabazidu hor. Ados. Ah, Bera da munduko txapeldun gaztetan. Eta laster joanen dira surflario benenak hawaiera eta hor bada deitzen da, deitzen da triple crown. Beraz da dira hiru um, txapelketa, bi bigarren mailakoa eta bat uh, lehen mailakoa eta hor da dira txapelketa ospetsuenak uh, hauai bai. eh, hauai uh, sortu da zarfa eta hor uh, zirkuituko ospetsuenak hor uh, fite bai. izan dira, elduan astean edo, az? Biasteren mm, buruan. Bai, biasteren buruan. Eh, Asiko bai. dira, eh, abendu arte eh, Pipe Master ekin bukatuko da. Eta hor badira, mm, bada Brezilar bat lehen postuan. Eta bada Mick Fanning Australiak bat eta Kelisetar irugaren postuan. Eta aiek iruak borokatzen dira hor txapeldu nizaiteko. Eta haritzara muru borokatuko da lehen amasietan egoiteko. Hori da, hori da. Eta biziki zorflari hona da tuboetan. Maite ditu uain handiak eta bon, agian eh, berriz kalifikatuko da pipe masteran. Mm. pixka bat teknikoago, hander uh, eh, iturbide, nola, nola epaitzen da zerfa, zu epaile zirela, nola epaitzen da? Mm, bai, be... <laughs> Zer zerik aso maiten Ebe eh dira, um, bada kriterio bat, uh, surflariak egin behar ditu, ebe um, mm, radikal uh, figurak hori da eh, uain parte kritikoan nun eh, patiara handia dela eta hor eh, zaila da hor eh, itzultzea eh, tuboak ere hor guainaren barnean girelarik, hor nahiko ongi puntua da eta baitugu zero eta amaren inguruko notak eraz erortzen zilarik zomate paide bada? gira bost, eta bi itzultzen dira uh, bizpairu uh, eta gero Ados konzentrazio hainiz behar da, zeren eh, badira uh, bi edo lau zarfalari artean, behar dira ikusi uh, eh, uain bako txak, bat, batzutan uh, uaina hartzen dute, bata adioetan ezkera beste askuinera. E, biak epaitu behar dira? Biak epaitu behar beraz uh, ongi ikusi behar da, uh, noin nun uh, zarfalari bat azpian delarik uh, beste adioen da gora, eta ez, ez da voilà, <laughs> begi honak izan behar dira, me batzutan, uh, ez dugu ongi ikusten, eta... Eta... San? <laughs> Bai. Bideoa baduzi? bai, lehen mailako zartxapelketan bideo replay bada, beraz ah, ikusten ditugu hainak mm. eta aztertzen ditugu, eta hor uh, eh, errexago da ere. Eta nunko katoak zite eta batzutan urgun ziste urgunetik? Mm, bai, batzutan urgun, batzutan eh, euriari da, eh, batzutan asmatu behar da, pixka bat. Uh, Aski subjektiboa da? Gainera, beraz, uh, epailea <laughs> izaitea, ez da beti erresa <laughs> ez zerflariak askotan ez, baina... Ba, ongi dena da saflariak uh, eh, insultatzen bazaitu ez duzula ditzen. Ribian <laughs> bezala adibidez. <laughs> Eh, Izaetena dira zigorak? Eh, bai, bai, bai, izan dira, justu uh, frantziako zerflari bat zigortua izan da, Jeremy Flores bai. ego afrikan uh, ebe epaileak uh, uh, gaizki, <laughs> gaizki. Bai, uretik aterada? uretik aterada biziki aserre eta uh, biziki gaizki mintzatu da epaile eri eta suspen izan da bi iru txapelketetan eta 6 mila dolar Eh, aixun eusen du, eh, hori da. Ah, bai. Na, gauza, aharroa, enakien eh, bazenik olakoa, badira epaile profesionalak ere? Bai, noski nire izan naiz, eta... Eta hortaz bizizinen, bai, bai, Bai, bai, bai. Eta hor, eh, antolatzaileek dute uh, pagatzen, eh, bai. bidaiak... Bai, bai. Uh, ASPG internazionalak uh, duku duatzen piaia eta xaria. Utsi duzu edo... bai, utzi dut duela... Uh, Baina, urte? Nik utzi dut, bai, bai, bai. Zandako? Uh, ah, inoen, uh, Euskal <laughs> <laughs> bizi. eta uh, garatu hemen, biskabat. Ah, nota artistikoak badira? Ez. Um, da kriterio hori, beraz, uh, estiloa ez du importarik, eh, gero subjektu boa eh, da, beraz, uh, adibidez, nik maite dut estilo polita dutelarik, besoa kongi direlarik, dena txukun ateratzen delarik, hori nahiago dut, beste batzuek maite dute ura ateratzen delarik uainatik, hainitza, hori eh, da estilo esberdinak ere badira epaileetan. Ados, bon. Ebe, Ander, uh, eh, arraspukatzeko, gero utziko zaitugu, uh, behar baitu zure zintzita gurekin egon. Uh, nor da zure ustez munduko sofularriko berena? <laughs> Be, kelizeter, noski, bai. bai berroita bi urte ditu, eta dula, um, mm, ogoi urteetan... Uh, munduko zartxapelketa izan da, uh, da zinez gizon fenomeno bat eh, mundu, kirol munduan, uh, ogoita bi menperatzen duela kirol hori, eta uh, iten ditu uh, figurak be, bestak ez, ez, ez, ez egiten. egiten. Eta munduko zartxapelduna da hor? Ez, ez. Jaz, lapurtua izan da, pixka bat. Jadanik amaika irabazi ditu. E, paile batek egiten du. Eta, eta hor, bi itzuli egin ditu airean hor, dola guti Portugalen. Ezen zen inoiz egina euh, e, izan, berroita bi urtelekin. E, euh, zinez, euh, da, ze maila duen berroita bi Eta beste kiruletan hori ez da, ez da, ez ikusten. Ondoko galdera zen, eh, nor da, balimada zure idoloa, baina... Uh, bada beste gazte bat hor uh, John John Florence, uh, biziki hona dena, estilo uh, euh, ari duena, eta izanen da, heldu den euh, munduko txapelketa, eta uste dut surfaren ambasadore polita da, uh, handia badu, eta guaina handiak hartzen ditu, Bon, behan der, be, egonen ginen denbora gehiago ez zerfaz mintzatzen, baina bon, haintzina doa denbora. Eskertzen zaitugu gurekin egonik, zakit dakit hastia izan duzun bisko bateko iteko edo joan behar eh, balina bai, duzun. Joan behar nahizu. Joan behar beraz... Uh, <laughs> Be, Mil esker olatza, uh, eh, poste nahiz bat zarfa ipatza ere gure bai, izatean. <laughs> Eta agian, bikusiko zaituztegu uh, ondartzan, uh, laster, uh, barnek alzeko ere. Azteko, bat dugu bat gehiago ipatzea. bizikiongi bai. Eskerila handek eta beste bat arte. Ara, entzina segituko dugu eh, surfa utziz eta errukbiari lotuz, pol eta pol mendiburu eta san uh, eh, pagasurekin uh, eh, berriz ere atxaldeon biar. Bai, atxaldeon. Bon, surfa interesgarri alaik, eh? Ah, bai. Bai. bai, ez dugu eh, bai. laik <laughs> uh, nik gauza gutxi zautzen dut, eh, bai, eh, Gauza nintzik bai, bai, bai, bai, gauza kasi dugu handerrekin, eh, gira gehiagotan ekerrazten zerfeko norbait. guazteko rubia gira orain, ez dugu egan mena entzuleak badakizu ezok ere parte hartzen alduzuela, eh, 0 bos, bos behatzi, bos behatzi, oita mar 0 bat, oai berean telefonatuz, edo e-mailez ere, batzuek egin duzue jadanik, galderak izanen dira zuendako, poleta, poleta san, justut pole ganen dut, eh. Eta, errubia aipatuko dugu orain. Aspaldiko parte, ze, Paul Mendiburu eta Samparasua, orten lehen aldikotz, eh, gure ziste, eh, kirolean sartu hain zin, eh, faltan botatzen duzu, epska bat, eh, zien ikamika horiek edo? Pixan. tal italere, bai. Ai, biper, biper pixkatea, bai. Zerbait eskaz da, bai. Ba, zerbait eskaz da, egia da, eh. Bai. hori eh? erranginuen, derbidik ez da izanen. Eh. <laughs> Bo, miagitzekin hasiko gira mm. esan. Eh, ezakitze irako jeta iten duzun uh, miagitzeren sasoen astapen untaz? Bo, men, tribalikoa da, eh? itxeko bo. <laughs> Mementoan uh, txeko partidak zituzte, dena galdu kanpoan, Eta jokoan aldetik, eh, bon, ez da erten al, uh, eh, miarritzek atxemandila bere ritmoa. Egia erran, eh, jokolari berri etorri dira orten, nik uste amazazbi bat, uh, entrenatzele berri bat, kam, gaineat kanpotiak bat, jokolari bizki importantak, historikoak galdu ditu uh, Bon, e, transizio orte bat uh, iduridu, e, ala izen da nik uste orten, eh? Baziren uste, oin zaila, kakotxen artean izaintzela? Egiazkiz bai. Bai, ni iztutxeko egia egan amestu uh, igoko ginela lehmiziko urtean. Be, netzat... Ah, hori, janik uh, duzu? Ah, ez, ba, nun ez den uh, gauza rigarri bat pasatzen, eman dezaun uh, egu berriz uh, erten bali maute... Uh, Olentzeren opari bat? Ez, edo jazili bat berriz hasten dela, edo lako zerbait, bai, beste, ez, ez, ez. Horako zeit Ez, talde or, ez da taldea urtean uh, eta igotzeko. Ez zinduzu, eta behinzporen komentatzen du. Ba, ez dugu ah, eganen uh, <laughs> publizitarik egin gabe. Pol, uh, eh, nola ikusten duzu? Uh, be ba, eh, sanen uh, bera dute, uh, etxean partida doidoitatik irabazten dituzte, bon, irabazten dituzte momentuz, uh, noiz arte hor perpina aldu da eta goxe, Eta ez, bon, eh, gero tarben aurka intzuten partida edera, eta hor, eh, hala, e, eh, ini ustez, e, masina pixkatan zatu zen hor tarben aurka, me iduriz, gero, kampuan berriz e, porotin indute. Nola espikatzen zuzen, bai, be, egia erran ere, eta, bon, egia, bon, sistema berriak, joko aski berezia galde iten du, ere, iduriz... Sistema berriak. Na, ah, bai, Joko sistema berria, entrenatzele berri batekin, eta egia erran ere bon, anizkambiamen izaiten dira, partida bat besteat, ez zaiti duritzen, onokoan uh, Sullivanek atxemandin eta uh, ekipa tipua. Eta gainera, or, or, bi jokolari garantitzu uh, uenga uh, zabaltzailea, bai, bai. eta sortzi bai, postuan uh, bai. Goafrikara ez dira ari. Eta dira kasik bi oberenak edo. Hala, hala behar lukete, mm. hor pixkat, uh, bai, bereziki lehen biziko partidetan, uh, pum, mm. xarnira zaila zen. Uh, bon, luku gaztea gertu da, e, e, kalitate bizkipu ditu, mm. me uh, berri bat da egin hortan, eberaren zaila da, eh, erdilaria eh, ez ginuen, uh, eh, bon, e, kristoen utxa izan da, hori, lemizko partietan, guai, uva inga sartzen da, behaz, bon, hori xuxentzen nahi du, eta, bon, sortzi bat falta bere, ere, honokoan, bon, fonoa izan da anitz, me, pff, maila ezigarria akutsi, eta ego Afrikak bat badar, iduriz eta da, ortengo... Uh, txartu da, Bai, bai, bai koitatzia da, eh, bai. <laughs> montu banen, bai, montu banen ez dakit bai. oparia izan zen, eh, han uh, eh, asteko emaitzak ez dira eh, denek espero zituztenak, uh, errandu zu, eh, lauk, sortzi partida lau irazi etxean, lau galdu kanpoan, azkena zafraldi bat montu banen, berroita iru, iru, stut, eta preseski, partida horren ondotik, uh, Blanco, Serge Blanco, presidentak, hor, be, kesualdi bat ukandu, pixka bat uh, bat bezala botaiaz, ez dakit uh, egin duen. Baina iduriko bai, ez enta, bon, badira manera galtzeko, galtzen bali mauzu, bon, parti, eh, denak emanez, e, itxura aski hon bat uh, eakutsiz, bon, hori kirola da, behar da onartu. Me galtzen delaik fitxik egin eta Eh, zure oberena eman gabe uh, presidenta da uh, presidenta eta kexatzia ba, bai, bai. ez da ez da ez da ez da ez da bere jola den da ez aurten ez kirol ez da ez ez da Azteko, uh, uste duzu jokalari batzu, pixka bat, eh, ara, hor, eh, tranquil direla, miagitzen? Ez dut uste, me, iduitzen zain, maionesa honesa oino ez dila hartia, eh? uh, simpliki, eh? eh askida ikustia, aldi guziz, partida batetik bestia zazpi, ekipan erdia aldatzen du, bon, behar li taike, goiti, bon, nahi dut, uh, ama zazpi jokalari ziren, eta behar dira denak ikusi, ze maila duten, ze kartzen duten, guai, ekipo bat behar li eta atu baiti goiti e, eh, regulartua sun pixka eta atse maiteko. Blankoren kesu aldien ondotik, errandu uh, emaiten zituela zakizu mat partida, bost, la, bost partida ustez gauzak pixka bat zuzentzeko ene ustez bost partida horiek dira kanpoan pixka bat irabazteko eh. bestenaz e, delibro batzu hartuko zituela ze, ze ulertu behar da horrekin? Eh, deliberuak eh, kirol profesionalean zer izaiten alda <laughs> eh, entrenatzelea lan jehan da Uztu zu entrenatzaileak kanpo emanen duela ba, Ez du uste Ez nahi du ba, Ez dut uste inen din Ez dut uste inen din Ez dut sinesten Eta nolako deliberua ez ditu Ez nahi ditu biskat mugitu jokolariak Simpliki Gugortu biskat eta Eakus dezaten beste funtsate. Hmm. Bo, azteko, hor uh, larumatean perpina heldu da, nola diren gauzak, eh? diela ez zain aspaldi, beho bai, per, bai. perpina agileran, uh, topa malabeko bai, final bat, edo europako final bat zaitin alzen. Eta ikusten da, bon, aipatzen dugu miagitze, me, kasu berberian da, eh? gure kasu berberian, itxura bertxea ikuste dute perpinaan ekoak, guai arte. Obe, Bai. Berdintxu, mm. berdintxu, berdintxu, uh, sainkapenian ere ez dira, <laughs> gu bezalatxu dira. Eh? bigarren edo iruaren. Ah, ez dira urguna, eh, hartu zuzte eh. berroita bospondu horik uh, bai, oh. ere karkasunan. Ah, uh, partida hori. Eh. Bon, me... Mail behiri hortan ere, bada, bon, uh, adaptazione bat egiteko jokoa ez da bate berbera, ez da, ez da bate bera, uh, da, uh, nik uste zikinago ere, nunbait. Bai, bai, uh, Bai, bai, ez bai. da, aski ez da joko garbia eh, eta behar da man, mantelizatu eh, be, gerlara joiteko, eh, simpliki. Bai, perpinean bigarren da. Bigarren da. Ni bai. agitze amaika garen da, eh, Sam? Ouais, me bai, me... <laughs> Perpinyan bigarren eh. oita irupundurekin, ni Bai, eita, ez da inbeste, eh? Ah, ditugu, etxean jo irazten malimatu, eh? Bo, da, Perpinyan, mi bai, me... <laughs> Ez da jeusinik, salbu, egia egan, mailohtan. Ez da jeusinik, ez da mali mauzu klasamendia, salbu paue, animaliko oiskat hartu du. Pauetak, pinan dira. Gauzak aldatzen aldira askifite bai. mailohtan. Bai, bai, me de, denetan, Ara. gero guztu gutu pomalauan ere uh, azpikaldean et eh, gauzak et eh, tinke direla, eh? baina, bon, perpina ez dira, egia da, paue, yeah. Mm. oita amabos pundurekin uh, uh, ez du partia igaldu, sortziak mm. irazintu. Yeah. Paue, gero, gero, da, bai. bai. gero ondotik, uh, ara, perpina da hobekin selkatua. Mm. Larun bateko partida hori, ze importantzia man barzai hor, miagitzen dako? A, ah, galtzen bali madu etxian, hor uh, egia erran biz komplikatuko du ah, gauza, eh? Obede, sei sartzeko, uh, bizki komplikatia izanen da. Ira baziz, uste dut, jokoan giela oino, eta aski da, lan bateko iraztia eta memento batez, be, kapable bali magira ira bastia kampuan, ebe sartzen gira, nun baitan seietan, eh? Ara, zuk egiten duzu, sei obedenetan sartzea ere, ez dela bate ina? Ez da ina, ez amekagaren gira. Ba, ez da ina, me, behar, sehi oberenetan idazte... Bost oberenetan behar da sartu gero, baxa sakiteko, eh? Bai, eh, eh, mea, ba, egia. Mm. Bai, bai, mm. bost, bost. Uh, bai. Zira gehiago topa eh? Bai, bai, <laughs> egia, bajatu. Me, ida mali mauz, behar duzu partida eta behar duzu behin edo beste, edo bietan idazi. Eh. Eta, nun baitan zira hor. Eta, bon, hasteko, eh, larun batean, zaila izan da, ere... Eh, ha, seur, xeur, xeur, Bea, bon, me ikin gira, zenta ere badira kalitateak, eh, badira eh, mm. jokoari batzuk, eh, jokoan ikusitugu ere gauza polit batzuk. Mm. Da iduitzen zaiten zaite ekiparen lotura eskaz, zerbait mm. ez du ez onokoan ez du ez du ez du ez ez ez Me, uh, ez du bere taldeare, ez du Eh, taldearen eta komposizioniak uh, eh, jande batetik bestera taldatzen dira bon, eh, gero aspalditik ez zuen ukan talde bat egunero uh, amiketan zen uh, beraz estatu batuko seleksuarekin ba, zaude tranquil badakiten eh. Ba, badakiten baina da aspalditen ustez ez zuela konart uh, bai. zuen me dola aspaldi No. Eraz ez da bergauza, selekzion bat eta alde bat. Alere, pentsa, amazazpi jokolari berriekin. Ba, hori, hori sigur da, bai. Berria... Uztuzu egiago eh, trebatzaileatik heldu dela edo... Da, tre, eh, tre, trebatzaileak du hor eh, eskaz bat? Ez, de, de, badira... Trebatzaileak ere, bai. Ere, ere, me badira elementu mm. desberdinak. Hor, mm. bada denetak... Uh, jokolari berri, entrenatzele berri bat, eh, mail berri bat, eh, hori denak behar dira asimilatu. Gazte batzu sartu dira hor miagritzen, izan zira miagritzen partidean bai, bai. ikustan, pentsut, bai. Eh, no, no, nok argitu zitu gehian? Agitu, uh, agitu ne hor. <laughs> Badidaz jokolari hon batzuk alere bai. Ba, nok, gantzute, hau... Ouais, ikusten da Davis bat. Davis, uh, uh, ondiak ditila. Mm. Eh, Egal, egaleko hori? Bai, eh? bai, bai, bai, bai. Ikarriko biteza badu, uste dut eh, topa malauian ere, anistaldetan eiko zela, eh, bera. Mm. Zuru ustez, miagitze, ez aurten, minen noiz iganen da? ez dakit, espero dut uh, eh, beha, me, eh, bizpairu urten burian edo gabe, aurten ez dut uste. Uh, ono, kasi... atxaldontan enguineak egiten zuen uh, behar zutela absolutuki hobetu zenta berak ez beste urte bat egin prodebian. Mm. Oe, eh, bo, nahi badu. Yeah, agerida terrenon gehinen ez zure bai, emeia Bai, bai, bai, nahi badu, me bon, berare bai. ere ez da, obetzen ari, eh, mm. ob, nik uste oberen apastia dine, eh, bai. Ba, uste, behar da, Bizpa, me behar da talde, talde giro, afen giroa, ez da hori, eh, talde bat, talde bat, ez dugu sendimendu hori honokoan. Hori hortan du, kristona antaila pauek, beste, uh, beste konpatuz. Da, kas, erteko jazko ekipa bera, gehi jokolarion batzuk, <laughs> batzuk. eman dezagon. Bai, bai. Eh, sendi da hori, kolektibo bat, e, guk ez duguna mentuan txeurik. Hmm. Nola diren, eh, eta harin ordoki eh, joan dira, joan zirelarik, ez ziren oberenean emiagitzen, eh, ziren, eh, ziren, ara dinamika batean sartuak ziren, eta guai bai. eh, berpiztu dira. Bai, bai, bai. E, uste dut mentalki bereziki iatiak ziela. Bai eta zerbait berri, eta behal ere, eh, ez da antzibiak eh, trai, eh, izanik etrai edo garrin klase, handiko joko bai. diela, eta berriz, bali eta gose goxe hori, ebe klasea ikuste dute, hmm. ima nola, jikarria da, eh, nola, nola, oinu badut gokoan, nola maingua izan, miagitzen, jasko sasen bukaeran, Kasiketzen bai, nahi, fisiko arazoa bat zituen, eta nola berpiztu den, bai, Hai bai, eski da, nola buruak ze... ze ez dut uste, bon, trixatu dila erten dute zonbaitzuk, ez dut uste, da igatia zen mutiko hori. Miagitzen mm. behar zina idea jotako nik ez dut, uh, eh, egeran ez dut hautsiko, uh, zonbaitzuk malima dut ere, uh, uh, be, uh, autu bat egin du eta... auto autu, ona, autu ona, Pol, miagitzen noiz iganen da, zure ustaz? Ez aurten... Uh eta ez bada eluden urtean... Uh... Ondokoan. <laughs> Sekulan. Be ez dakit, ara, eh, dependitzen du ere... Eh, Oitatu bako da, Bayona jauztea derbien ukaiteko? Eh, Bayona ez da utxiko. <laughs> ez ez, no, ustez ala berdu igo, uh, bon, aurten zaila izanen da. Sanen begira da. Ez, ez, ez, me askifite, zenta, ara, gero uh, Bayona garratzen bada topan laguan eta... Ez palin bada, luden bizpailu urte horietan igotzen, bon... Kontentzira baionaren ibilbidearekin zu? Uh, beraz, ibilbidea eh, bai, gero ara, uh, eh, bospasei puntu falta ditugu saikapenian baina sanek aipatzen zuen uh, miarritzen taldear inguruan zen giro, giro hori, en ustez aurten baiona, uh, talde hortan senditzen da giro bat eta taldearen inguruan ere, hori uh, jazi konparatuz eta berrikuntza bat da hasteko. <laughs> Pol badut, entzulearen bai. galdera zuretako. Kasu. Um, ez dute orden, eh? eh bon, ezaguna da. Polen pronostikatzaile doinak ezagutzen ditugu, urte guziz, baiona seilenetan ikusten du. <laughs> ez urte guziz. Usu <laughs> bai. Zein posiziotan bukatuko du sasoina orten? Be, eh, ono berga uzera ganen dut, ez? Eh? Zenta, begiratuta, ara, postua, sei zazpi puntuntan da, beraz ez dut erranen, ez dugula lehen sei honetan bukatuko. Beleenik, erran behar da, topa malo taldek eh, mantentzea jokatzen dute momentuz. E, Duden partida irabazten badugu, tolosan hain izan engida berba. Beraz, eh, Goitatu behar da honu erraiteko. E, ados, ados. E, badugu, maila badugu, zenta konparatzeko pixkat miarritzekin, guk irabazten ditugun partidak aixe irabazten ditugu, eta galtzen ditugunak doidoitatik galtzen ditugu. Beraz, erakusten du, maila badugura topamoroan horretan eh, aditzeko. Ba, erantzuna zer da, seigarren, eganen diot? Be, bai, seigarren, errazu seigarren. <laughs> Errazu seigarren, eh? Ba, itzen duen, eustez, eh, eh, entzuten nahi da, mementu. Bai, bai, seigarren. Seigarren. Erraiten duzun, ja, giro nabazela baionan, eta biskat maionesak hartu zuela. Alta, erren duzu ere, baina kontableki. Bai, kontableki. Bi partida galdu etxean janik. Hala, bat jaz, sobera, eh, ia? Jaz, uh, jaz uh, ustut ez ez, jaz bat galdu zuten egu berri ikuste? Uh, eh, bai, bai. ustut? Bon, me, hor, mm. bada eskazu bat alare? Hai, bada eskaz bat hori da, eta... Krasamendu britanikoan uh, eh, gaizkiziste. Ba, ba eta hor, bon, Clermont rezebitzen dugu, eta gero heldu diren bos partidetan, lau aldi zaiko gira kampoana. Beraz, horrek uh, egin edu, uh, garantizo dela, eta larun bateko partida. Beraz, pixka bat faltsutua da ere, oaiko apena Bai, bai, ba, ba, ba, normalki hor, bon, uh, eh, unxak gira pixka baina, uh, ara, partida hainit jokatuko ditugu, jokatu ditugu etxen, eta guti kampuan, eta... Hori da, ba, ez da antzibiak, hori eh, egia. Uh, zurekin, egiten duzulaik bai honak, ba, bon, zerbait, jirbian aldetik... Uh, Ekusten du, baila bai, beste, beste zerbait, jaztik, bada, beste zerbait. Me, Eh, egia erran eh, galtzen tuzulaik dena kanpoan egia erran ez beti eh, xafraldiak hartuz, mm. bia galdu etxian, aniz da. Ba, ba, badakit, badakit. Toulon eta Montpellia, ere, ez da, ere ez nor nahi? Ez, ez, ez. Eta, bon, hor ez dut sobera dururik, bon, Toulon azkarrago izan zen, eta Montpellieren aurkalen zatiak untutxin ginuen, gero Lionen, Lionen behartzen atxutuk irabazi, azkarrago izan gira ustartzean eskasetan denetan, eta ira eta galtzen dugu, erri da galtzia partida hori. Alare, Bayona, suiten dut hor, amak garen da amazazpi pundurekin, azkenetik, oionak zetik, bost pundu. pundu, bai, eta segarenetik, sei, eh, ah, zazpi. Nik, beiti, suiten nuen, ah, ortako. Eh. Segarenetik, zazpi pundutara. Zazpi, ah, zazpi. zazpi, ala Grenoble, ene ustez, Grenoble maila badugu topamalo bortan. Eh. Mainan, partidagu utiago irabazitugu. San? San? Ebe, bola, hain nik uste... Ez da, eh. Ez, ez, ah. Eh, ez, me gainera, faltsutua dela. Bai, bai, bai, bai. Lau aldiz, kanpora jama guztuela, donk, eh, bai. antzakun... Be, hori nu pixkat ahitzen, eni, uh, ingurukoak azteko, bai honesak, biziki, bai ikusten ditut, me, bon, uh, ikusten duzu laik uh, kalandriera, uh, Bada izitzeko alde, eh? Ba, ba. da, ala ere, bada joko aldetik, eta bai, giro aldetik bai, ere hori bada, hori bada, hori bada, baina gero ez da selkapenean, punduetan eta matematiketan ez bai. da, ez da geri hori da, hori, hori da. <laughs> ez deus egiten aloren kontra eh? Eh, ba, feit, eh, irabazi behar dira, dira partidak eta irabaziko Ah, teknika, honi, o, teknika ona hori. <laughs> Egan joztu nori gari? Bai, bai. Bai, ma, e, ez da antze. Eh? <laughs> E, Pol, gauza, bai. nitz, gauza ona nitz gertatu da bai honan azken aste hauetan. Bai. Zer, zer azpimarazin ezake? Beraz... Uh, zer da eh, gehien maitatu duzuna? Eh, be, sasoi uh, eh, astapen hori, uh, giro eder hori jokoraren artean eta armaidetan ere, hori uh, berrikuntza bat da gero, gero bazan lan? Bo, gero txarra, e, ara, eiten zirarik jandozerat, eh, eh, are, lanta, samurtua da jokoraliekin, aferu partitzen da, bon, beti, beti historio batzu. Ez ziren sekulan rugbia zari? Ba, guti, bai, guti, beraz, <laughs> aurten bedan, bedan rugbia zaigira. Gero, be, gazte, beste gazte batzu sartu dira ekipan, eta batzutan titular jokatzen dute, eta erakuste dute maila bautela. Uh, horren fruitu bat, beraz, eh, eh, adibide bat olivan, beraz, uh, frantziako taldean haiko uh, da, normalki hor, zaroan. Artoa bali da, ez da ino... Ara, ez da ono, beboan ustez... Uh... Tiro bat inendo, bai. Bai, bai, bai, bai, bai. Hori, gero... Uh, gero prentxan batzutan uh, entzuten zen, ara, entrenatzaileak edo lehen dakariak mintzo, eskuinezker eta gaizki mintzo. Hor, uh, komunikazio mailan ere untsari da. Uh, epairen kontra ez dugu fitxek erraiten, alta bat zutan ukan ditugu... Hora, hora, hora, ah, ino? Hora, ino? Ez, ez, ez, ez. Zudin arte jokoz kanpora? Hana, ez, ez, ez, ez, ez Ba, eh, oztu zer eh. gaiteko hori, haizinen, zer zen problema? Ez, problema, no, adibidez, tolosan aurka hor, epaile gure alde izan da. Bai, oh, bai, oh, dut, Norsen, Mineri. Beraz, be, epaile bideoa zen hor uh, zalantzan. Eta hortan. Eta, eta behinan, eta Grenoblen hor euh, ne bauzu ikusi eta ikusiko dugu partida elgarrekin, ikusiko duzu, ikusiko duzu, apailez, ez dela baten gure aldi izan. Nor, nor ziren? Antziaut, antziaut. Ah, <laughs> Arritzen ez? Ez, ez, antziaut, me bon. O, hartu zira le mineri uh, plakarrian egon dela gero, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, eta, eta, eta le, lehen partidan garzez plakarrian egon zen ere, zenta yeah. <laughs> tultulunen bien txegoak ez ziren, bali, ah, ez, ez, Horrez duk ego blankok deliberatzen, hor, gala? Ez, ez, ez. Ah, ez, ez, ez. <laughs> Bai. Ez, ez, ez. Paul, e, bai. larun bat, e, lehenik aire fresko e, paton hori gak, aire fresko bat, ez da dudaik, eh, ere hobeki komunikatzen du, eta ara, aski zintzoa ez dut gaiten bestek gaizkiten zutela, eh, bena, ekarri mhm. aire fresko bat. Patok bai, eta mera morla esek eta morla ezek zautzen ditu jokorariak, esperantzako taldean mazituen. Mm. eta manu merrean, presidentak? Bai, berak ere, bai, berak ere, komunikazio mailan, eta bo, delibero batzu hartu ditu, eh, mm. urte kontratu batzu luzatu ditu, eta berrikuntza bat eman du eh, bada soldata bada parte bat fixoa eta bestia iduriz emaitzen alde emanen duela bai, bai gehiago bai, Zuten, Eta, bon, gero iduriz eh, horari dira babesle bat zuen txeka, eta <laughs> egoaldeari urbiltzen ari da. Bon, Oino, babesle gabe dira, tisortean, aski ahigarria da, ere, ah, topa malaueko talde. Bai, bai, mehara, be, udauntan hasi dira txekan, eta... Ba. Futboleko ba, Barcelona da, diron bai Ara, zen? Gero... Eh, alde erantziz. <laughs> Ez, meho iduriz, bimila mamostean okanen dugu, bai, kontratua... Urtahilean, bai. Eta hor, bon, partida tolosan aurkaba bat, bat. Larun baterako izanen da bat ere. Ara. Bitsida, ez zenta nok da. Xanek maiketatuko du. Ez, ez da seinale, ba, egia egan, ez da seinale, egia egan. Ah begi klixka bat, ara, ez, ez, hori ez, me oroak, oroak, eh, sponsor, ez. sponsorik izukaitia eh, zure atorran gainean, eh, wau, wow, no, uh, ikusten delaik. Zenta nahi du sponsor haundi bat, ni uste ba, baginuen aukera ukaiteko sponsor batzu, baina ara, ez zuten aldiru aske ara, baiten. ni, oh, biziki presatia da, hori, si, ez bali mauzi uh, duen urteko hori susentzen. Ba, ba, diru sartzen importanta da, Bai, bai. Ez dugu demora initz, mm. Paul, eh, nola ikusten duzu bai horrean etorkizuna ondoko elduen urtean eta ondokoetan? Uh, bo, ustez uh, eh, eldu den urtean taldea ez da sobera aldatuko, zenta hor bon, uh, gira ere bi iru jokorari hor, Foketi, Marakom eta White Lock, beraz, ene ustez berba zaharenak uh, geldituko dira berba, zeneka lar Batzu joanen behar bat batuko nor, me, uh, gehienak egonen dira. Speeding? Hala, speeding da zalantzan, me espero dut be, lei, uh, lehen sei oberenetan bukatzen bat dugu egonen da. Uste zuzan egonen den? Behaz, egiten aldak asik se hori honen dela. Ba, eta speeding galtzen mani da, okonor galtzen mani bada, ba, on komplikatu. Joko zoko iru urtez ono hori uh, zanen da. Eta hori be... izigarri untsa da guretzat. Uste horrek besteak motibatzen bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, izan eta eh, bon, bere bideoa ikusi dugu interneten hor, uh, eh, zinez untxamitzatu da eta esenplu bau da gazten zat. Eiru urten burian, somat urte ukanen ditu? Uh, ogoita ma iru, ogoita ma lau. Arrin adina. Ah, ez du amabost? ez dut uste. Uai, entzuleak ezkitzaz eta uai segituko dugu, ezkesa. Ezker mira, Paul eta San eh, egonik eta elduen dobeste bat arte, guk bururatzen dugu beraz ebe haste buruntako itzorduak emanez. Lehenik eh, ostira latxalduntan, zazpiak eh, lorden gutitan kirol saioa dugu. Badak zuela arun batean, besta eguna dela, baina ala ere baionak lehmon partida zuzenean emanen dugula. Eta sortziak eta berroita bostetik goiti, behatzek lorden gutietatik goiti, an jandozen izanen gira. Eta eta gero uh, igandean berritzere atxaldeko seiontan marainzekin kirole maitza eta jardokitzek guziak izanen dituzue gure partetik elduden ostegun arte, dolduen aste arte jokoz podendako